Beaskrea eran nahi du kampagne euh, euh, de kolektif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion. Mm -hmm. Beaz, euh, kampain edo eran nahi du, be, edo nor implikatzen aldera hortan. Beaz, uh, unkituak diren jendeak, bainan uh, ere uh, nahi duen jendea implikatzen alda hortan, uh, bere hainean, uh, bere laguntzaik hartzeko mugimendu hortan. beharretan behar da izan, halere? Ez, ez, ez, ez. Ba, milaka jende edo pasatu dira mugimendu edo sare hortan, eta behaz eh, be, batzu beharretan ziren, baina beste batzu dira esku eh, kaldi ere maiteko, eh, ni bizini solako okupa batetan, eta hor gira Purpan Tolosako ospitalean dibat da, eta orgo bastimendu batetan bizigira. Mm Oian, zazu e, eh, pixka bat, eh, nola egin den eh, horren okupatzea? Beaz, hori iten du orain uh, urtean bizi girera. Beaz, uh, bo, deia mugimendu hasi zen, beaz, jende batzu okupazio batzuetan bizi ziren. Uh, Baina, izan da, garai nun, bazen, kanporatzeko... kampo, kamp, uh, hori eta behar zen atseman beste toki bat bizitzeko. Eta behaz eh, ikusi zainiz jende baserak kasu hortan, um, urbildu ginen ospitaleko kalista batzuetaz, eta hoiek errantzaukuten uh, eh, ospitale hortan mazira bastimendua initz uh, Uh, eta behaz, bazera aukera uh, ara joiteko, uh, eh, bastimendu baten okupatzeko. Eta beaz lagundu gaituzte, behaz bizkipoita izan da, historio hori. beaz bai, jartu gira barnean, eta, eta gio, bon, beti bezara, uh, itxoindugu uh, uh, zuzendaritzaren reakzioa. -hmm. Sartu gira hortan gauaz, eta gio, uh, e, biegunen burian e, ateratu gira, edo lehiotik, fein, biskatuara, gertu gira. Mm Eta hor, uh, bon, entxatu gira, arere, uh, joaitia zuzendaritzaren gana hoiekin hitz egiteko, erranez, e, eh, bora, bazirela jende batzuk harrikan, behar zutela terpetu, hor bazirela bastimendu huts bat, baginak ez zera proiekturik bastimendu hortan, eta hori ere jakiten alda, eh? badira ora egitura batzun, jakiten alduzun bastimendu batek, badonez proiekturik edo ez, eta hortan ezen deus. Bref. Mm -hmm. Beaz, eh, joan gira hoien gana hitz egiteko eh, be, janez, be, guor gira, guai, eta beaz, uh, prestirenez, onartzeko, uh, jende hori hor, bastimendu horretan geditzia. Eta bo, sekuran ez dute nahi ukan gurekin itzegin, ez dugu sekuran erantzunik ukan. Mm -hmm. Behas hori e, Tolosako komunikabide batzuetan saratu dugu, agertu dugu e, e zepasatu zen, saratu dugu zuzendaritzaren e, jajera. Eta, eta gero elkartasun kampaina bat ere plantan jaji ukan ditugu hainbat e, sustengu arere, Donc, betzen du mond, elkartaren sustengoa, fin, bat elkartaren sustengoa ukan dugu. Eta, bon, ezin eh, ez biginuan aiekin zuzenki egiten ahal, ebe oiek erantzun bakarra egin daukutena da konbukazio bat hauzitegira eh, joiteko. Hala, mhm. don gure kanporatzeko. Mhm. Hala, uh ez deus eh, entzun nahi. E, don joan gira hauzitegira, uh, muntatu dugu defentsa bat, eh, eta dena, eta uh, ukan dugu non sustengu hainit, zere? Uh, abokatuen ganik eta ukan duzu edo? Ere, bai, abokatu batzuek gurekin egiten dute, anfet, behaz, uh, ezautza baute hortan, ere, uh, behaz, muntatu dugu hola defentsa, dena, sustengu kanpaina, eta azkenean, uh, xantza bat izan da, zenta bizka jarroa da, baina, uh, hauzia irabazi dugu. Egan nahi bautu, baitu judeak egan duera, eh, basimendu hori utxazera, bazira jende batzu kajikan eta behaz eh, insikuritate batetan, mhm. eta ere aujak, eta behaz eh, ebe tretxo zutera, hor egoiteko, ez zera urgentziari gure kanporatzeko. Hala eta geho jakin behar da, gure mugimendu hortan hasi zera um, gizarte zerbitzuetan edo karrikan biziten jendea terpetzeko egituretan lanian nahi diren jende batzuk greban hasi ziren uh, tolosan. Mm. Bimila eta amekan zen hori. Don greban hasi manifakiten, galdeiteko estatuari barzirela leku gehiago eta azkenian erantzuna biziki motela izan baitzen, mhm. uh, urbildu ziren, okupazioa praktikatzen uh, zuten jende batzuetaz, eta elgarkin gogoetatu zuten, eta uh, deliberatu zuten, bombe, itxoin horretaz estatuak zeit egitea, gu haurek asiko gira uh, jendearekin uh, ebe, atera bideak uh, txemaiten. Hala, eta, untsa, arzpi maratzen beharretan direnen dakoari, beharretan direnekin Bai. bai. proiektu bat mutatzen da. Hori da, gea mugimenduan bada e, bizki importanta da ideia hori da ez jendearen dako egitea baina jendearekin. Hori da, uh, Voilà, nahi dugu antoratu denak elgarrekin, eh, nahi dugu bakotsaren uh, eh, izaera kondudan hartu, eta ideia da ere ko, ben, mugimendu edo korektibo hori ere egun batez geditzen alda ere, behaz ideia ez da ere uh, jendearen dako itea ekin, zenta elgarren artean ikasten dugu nola egin uh, hemen, at, uh, gure beharrei erantzuteko. Noak adibidez, etxe baten atxemaiteko, norain behar den, prozedura guziak uh, elgarrekin eh, mintzatzen dugu, mm. elgarrekin gogoetatzen dugu, uh, deriberoak elgarrekin hartzen ditugu, eta ora ere uh, jende autonomizatzeko ere. Ola, biden, eh, gelditzen bada mugimendua zenta egoera ez da nire ustez obetuko, behaz jendea gai izanen da ere eh, be bakarrik eh, zeiten atsemaiteko. Nor dira guai memento juntan, Purpaneko ospitalian okupazionian direnak, hor bizi direnak? Ba, dira jende desberdin hainitz, bon dira sustut migranteak, Beaz, eh, badira jende batzu bulgariatik edu direnak, beste batzu albainatik, beste batzu magribetik, eh, beste batzu egoafrikatik, eh, bada pixka denetaik. Mm -hmm. Eta bakutsak badu egoera desberdin, bat bulgariakoak adibidez lan bat atxemaiten aldute, baina jakin behar da, bombe, batzutan zai, zaila dira hoien dako atxemaiteko ere, zenta bada jasismoa, eksisten dena ere, beaz zailago da lan baten atxe Eta, Eh, bon, emeki emeki jende batzuek uh, aterabideak atxemaiten dituzte, ez da, dibidez, gurekin biziziren jende batzu guai apartamendu batzuetan dira, bautelan bat, Eh, behaz eh, haien egoe... Papirak ere, zego, mm, batzutan? Voila, zenta mhm. Bulgariakoak nahi bauzua Europarrak baitira, baute dretxo hemen izaiteko eta hemen lan egiteko. Bainan, mhm. Baina eh, ez da beti errez bolan baten atse eta ono gutxo ez laik hemen goa. Mhm. emeki emeki jende batzuar ere, oai egoera honetan dira eta bara, jarri dira. Aldiz badira beste batzu ez dituzte behar diren paperak, beaz oien dako zaila da terabide baten atse egiteko, galderak iten dituzte, burrosedurak segitzen dituzte, baina batzutan bizki luzia da edo zaila, mhm. eta beraz anartean, eh, behoiak ere baute dretxo aterpe baten ugeiteko, Eh, eta behaz bizitzen aldira goxoki, aurrak joiten aldira eskolak, haien eh, administrazio prosedurak segitzen aldituzte, sekatzen aldituzte, lan txipi batzu edo, mm-hmm. susa irabazteko, eta gara. Luza gintezke hono, hainitz, halere, miren txu, eh, zu, hemen okupazioniekin badakizu zer den, eta donaistiko eskolaren okuparen barnezinen. Betia intzina eh, aipatzeko, behaz betia intzina eh, izan dinamika bat, dira zonbait eh, urte sortu zena uh, ostibaren, eta behaz uh, betia intzinarekin okupatu ginuen um, Donaistiko Saint-Michel eskola oia, behaz dira zonbait, eh, dira, hainbat urte uh, eta hola abandonatia. Behaz, hartan txartu ginen, eta uh, eh, irabete batez uh, behitu ginuen piskat bastimendua, paindu, dena gauza muntatu ginuen, eta hainitz uh, ziren dinamika... Eh, hortan. Uh, um, Beazena kultur eh, eta aktivitate proiektu mundatu gintien eta uh, pentsatu gintien ere toki horrendako. Uh, beaz galdera da nunbait ere ez denez domaia hori dena hilzia uh, bastimendu hori usteltzen usteko zenta jakin behar da oraindik bastimendu hori utxadera eta argiki usteltzen ari dira. Eh, eta behaz eh, ere uh, ez litakenez bario orako bastimendu batzu abandonatuak direraik uh, erritarrei ustia Eh, dinamikak sortzen direraik uh, eh, errialdean biziarazteko. Hauziak irabazi dituzue, bon, beti haintzinak ez du, kausitu, eh, eh bai. etxe hori ideki atxikitzia, eh, eta nola lotura egiten aldugun ere endaiako gaztetxeak eta gauza holako proiektuetan esartu dira, posible dela hasteko hauzitaratutare, eh, horreak usten duzie? Posible da, deia hori zego da posible dira, gero gainera uh, eo keri bada ikustia zonbat bastimendu huts bat eta behaz bastimendu horiek xau xarbitxatzen aldutera karrikan bizten jendea aterpetzeko, deia Baina ere, eh, adibidez hemen okupatu zire gaztetxean daian edo betia aintzina, beste zaitzen, baina ziren bastimendu bat utxak, eta horien okupatzia permititzen al zuen eh, tokiko jendeari ukaitia toki bat anturatzeko, animazio bat zuen egiteko, behaz, bizkidu maia da ekusia bat direra orain bat bastimendu utx, Uh, eh, eta, eta jende batzuk nahi, go, gogoak baituztera eh, gauzen eh, antoratzeko, haien eh, egialdearen dako, dako eta e, eta ez dutera aharik, zenta ez dute tokiriko geniteko. Mm. Beaz nire usaz badu bere legitimitate osoa okupatzia bat simendu batola. Hmm. Eta gio legialdetik bai irabazten alda, eta... Tolosan ere ageri zen, fe izan dira garai bizkizairak, eh, haustegietan e, segitan kanporaketak baziren, garai batzunun epe luzeagoak irabazten ziren eta, eta horrek zeiten du, gizarteak ere sustengatzen baitu olako gauzak, eh, ebe, horrek eh, presione bat emaiten du ere uh, eh, politikarier edo nahiz eta, bon, ados, normalki justizia imparziala da, baina, bon, baina ba. ah, da, behaz, eh, gizartea ere sustengatzen baditu olako gauzak, nire ustez, ono gehiago iten aldi eta ikera olako mm, gauza mm. batzu. Norbaitek baitek zeh, nahi balima du, kolektibo hortaz, eh, edo okupazioetaz gehiago jakin nahi balima du, badu zien kolektiboak edo webgune edo toki mm, bai. bat eh, bai, ba- aldugu, bidaltzen aldugu? Mm, bai, bai, bada eh, be, interneten jortzen bauzu kreatu duzu, mm -hmm. simpliki, uh, be, zira webgunearen gainean, eta espikatu da voilà, kolektiboaren filosofia, uh, voilà, espikatu dira, dena gauzak badira jazkiak, bideoak, voilà. Mm -hmm. bada, bada informazioa. Bai. Mirentxu, esker mila, zure lekukotasun mm. -hmm. karrik, eta emazkitzu berriak, tolosatik, antik ah, artetan. Be bai, plazera ikin, eh? Hein, plazera ikin. Mire esker? Bai, <laughs> deus eta zuri. Adio. y y izetez Koare del duga, Haïti là Haïti là